บุ๊กทูแปดอตตอตตเวลาทีเดอร์ทีเดอร์ขอโทษครับอุเชกตาอุเชกตากี่โมงแล้วครับ hur mycket är klockan? Hur mycket är klockan? ขอบคุณมากครับ Tack så mycket. Tack så mycket. มันเป็นเวลาหนึ่งนาฬิกา Klockan är ett. Klockan är ett. มันเป็นเวลาสองนาฬิกา Klockan är två. Klockan är två. มันเป็นเวลาสามนาฬิกา Klockan är tre. Klockan är tre. มันเป็นเวลาสี่นาฬิกา Klockan är fyra. Klockan är fyra. มันเป็นเวลาห้านาฬิกา Klockan är fem. Klockan är fem. มันเป็นเวลาหกนาฬิกา Klockan är sex. Klockan är sex. มันเป็นเวลาเจ็ดนาฬิกา Klockan är sju. Klockan är sju. มันเป็นเวลาแปดนาฬิกา Klockan är åtta. Klockan är åtta. มันเป็นเวลาเก้านาฬิกา Klockan är nio. Klockan är nio. มันเป็นเวลาสิบนาฬิกา Klockan är tio. Klockan är tio. มันเป็นเวลาสิบเอ็ดนาฬิกา Klockan är elva. Klockan är elva. มันเป็นเวลาสิบสองนาฬิกา Klockan är tolv. Klockan är tolv. หนึ่งนาทีมีหกสิบวินาที En minut har sextio sekunder. En minut har 60 sekunder. หนึ่งชั่วโมงมีหกสิบนาที En timme har sextio minuter. En timme har 60 minuter. หนึ่งวันมียี่สิบสี่ชั่วโมง En dag har tjugofyra timmar. En dag har 24 timmar.